Thank you. Požehnaný čas veľkonočný roku 2026 2. apríla vám praje brat Pavel. Veru už je čas Veľkej noci, začal kvetnou nedeľou alebo palmovou nedeľou, svetým týždňom veľkonočným, dnes máme zelený štvrtok, zajtra Veľký piatok, krvavý červený, potom bude biela sobota a zakončí sa to veľkonočnou nedeľou. To trojde najdôležitejšie v celom roku. No a na ďalší týždeň bude nedeľa Božieho milosrdenstva. Vítajte pri počúvaní dnes v téme Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Túto vetu by ste našli v žalme, v starozákonnom židovskom žalme. Tuším, 22 je to. Ak sa mýlim, tak ma opravde napíšte. No a túto vetu sa vám pomodlil sám pán Ježiš, keď mu bolo najťažšie v celom jeho živote. Bola to chvíľa, zajtra by sme nepredbiehali na Veľký piatok, si to pripomíname, Kedy pán Ježiš vysel na krívi, apoštoli ho opustili, farizei sa mu posmievali, rímsky vojaci boli na ňo ukrutní, vykonávali rozkazy nespravodlivého rozsudku prokurátora Piláta. No a pánu Ježišovi bol priklincované ruky, vysal na kríži, dali ho medzi dvoch zločincov, toto je tajemstvo Veľkej noci, tajemstvo vykúpenia. A my si to, kresťania, myslím, že vo všetkých cirkvách pripomíname a vás pozývame všetkých, aj tých, ktorí ste mimo cirkevné, ľahostajní, aby ste si na to spomenuli, lebo keď si budete spomínať len na kačičky a husičky a sviatky jary, nič proti tomu, ale to je iba pohanský zvyk, to vedia všetci. Všetci. No ale veriaci Boha, tak veríme, že sem poslal Boh Otec svojho syna a ten syn tu niečo urobil pre našu záchranu. No a my si to vážime, ctíme. Dnes máme zelený štvrtok, sviatok Eucharistie, svetých olejov. My kňazi máme sviatok, ustanovil nás Pán Ježiš na posledné večery v tento deň. Starozákonné kňažstvo sa ukončilo, aj starý zákon. Prišlo nové kňažstvo, dali mi na ňom podiel, už 35 rokov, tak vám niečo ako kňaz, nebývalý kňaz, stále kňaz, ja som sa totiž kniaza nezriekol. A teraz mám taký krásny titul, aj keď mi niekto veľmi rád kopne do mňa, že som nejaký farár, ktorý bol vyhodený a zrušený a zakázaný. Ja som bol neprávoplatne odvolaný z úradu. Dodnes môj prípad nebol vyšetrený, má to pápež na stole. Pápež no a môže mi poslať nejaký dekret, že zajtra budem slúžiť amše, tak, tak sa zaradím a budem slúžiť, tak je to. V realite, napriek všetkým krivdám, pápež vás môže omilostiť. To mi poradil pán Nuncius, vraj to upečiatkoval, je to tam. No ak to nepríde, budem pokračovať ďalej a predstavím sa, že mám obrovský titul, čo hoci kto nedosiahne, to keď niekto má titul biskupa, tak to je ako král, s tou korunou mitrová kardinál, to je ešte viac, no, a, no ale prenasledovaný kniaz je ešte viac. A toto mi dali, ja si to vážim. Bohu za to ďakujem, pretože to, <laughs> tento titul, hoci kto nedostane, a kto ho dostal, ja som hrešil, že som si to nevážil. A keď som vám to neoznámil, tak možno do nejakej skromnosti, možno aj falošnej pokory, tak vám to oznamujem, že som nedostal milosť len veriť kresťanskou vierou, ale ako apoštol Pavol, milosť aj trpieť a byť prenasledovaný. Ako sám Ježíš bol prenasledovaný a povedal nám, keď budete verní pravde, verní Bohu, čaká vás aj prenasledovanie. A keď vás prenasledujú v Banskej Bystrici, utečte do druhého mesta, ak som utiekol do Martina. Aj tam ma prenasledovali. No ak som utiekol do Prešova, z Prešova do Vysokých Tatier a takto zažívam, čo to je byť šikanovaným kresťanom. A keď mi to bolo akože nepríjemné, tak som si spomenul, že v Nigérii tam sú nielenže prenasledovaní z mesta do mesta, tam príde nejaké vražedné komando, mačetami tam vyvraždí kresťanov, tých, čo ne, nestihnú újsť a myslia si, že si uctievajú Boha. Vraj mohamedánskeho, vraj sú to nejakí militantní mohamedáni. Čo im na to pán Ježiš povie? No je v Evangeliu jeho v Jánovom napísané, ak večer budete chcieť úžitočne prežiť zelený štvrtok, tak vás pekne vyzývam, aby ste odložili všetko, zostali v tichu, otvorili si sveté písmo, nový zákon, Evangelium Jána, kde má 13., 14., 15., 16., kapitole 17. Pozerám to. Nádherné svedectvo z prvej ruky bol prítomný na poslednej večeri, najdôležitejšej večeri v celých našich dejinách, v celom našom vývoji, kde sa Pán Ježiš lúčil s týmto svetom so svojimi apoštolmi a urobil tzv. prvú svetú omšu. Premenil chlieb na svoje mystické duchovné telo a svoju prítomnosť tejto Eucharistii a víno na svoju svetú krv. Takto to my katolíci uctívame, Umila poštolom nohy, dal nám príkaz, že to najdôležitejšie prikázanie, ak ste to nepočuli, máte ťažký hriech, milujte sa navzájom, toto je moje prikázanie, aby ste sa navzájom milovali. Nik nemiluje viac ako ten, čo položí život za, viete za koho? Nie za pravdu, za Boha, ale za svojich priateľov, povedal Pane Ježiš. Nik nemá väčšej lásky ako ten, čo položí život za svojich priateľov. Aj mňa nenávideli bez príčiny, budú aj vás nenávidieť. Takéto a mnohé krásne, hlboké, podstatné veci sú v tomto testamente Ján 13 až 17. A preto vás vyzývam, ak ste si to nepreštudovali, máte ťažký hriech nevďačnosti a nevšímavosti, ak sa považujete za ľudí veriacich v Boha a za kresťanov. A ak ste si to kedysi prečítali a ste zabudli, ak si to obnovte, na takýchto jedincov, ktorí sa úcti nazývajú, že sú oni veriaci v Boha a zabíjajú niekoho mačetami, bombami, preklínaniami, odsudzovaniami, nenávisťou alebo ignoráciou sa tiež dá zabiť blížneho. Takým im pán Ježiš viete, čo hovorí. Vy ste klamári, vy vôbec neveríte v Boha. Nepoznáte toho Boha Otca. Ani mňa nepoznáte. Neklamte. Prečítame si to, počúvajte. 16. kapitola číslo 1. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali, lebo vylúčia vás zo synagóg. Čiže z kostolov, z cirkevných spoločenstiev vás vyhodia. A prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. Počuli ste? Dobre, oni nepoznajú Boha. Sú to klamári, keď ubližujú blížnym. Keď ich nemilujú, keď ich nenávidia. Ich prenasledujú, keď ich zabíjajú. Sú to satanisti. Na karnevale života majú iba masky veriacich ľudí. Toto veriaci kresťan, na učeník Ježiša, nikdy robiť nebude, ani to nebude podporovať. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám, hovor, že som vám to povedal, hovoril. počiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami. To sú slova posledné večere. A preto to tak zdôrazňujem, pretože som to nikdy nepočul na zelený štvrtok, kde som varil 27 krát bol v Banskej Bystrici na obradoch sviatku Zeleného štvrtku, posledné večere, kde som stokrát počul určite o tom, ako je Pán Ježiš v Eucharistii, tom chlebíku, a že to musíme ctiť a zachovávať verne všetko, čo nám církev sveta. Áno, nie som proti, verím tomu, nemám s tým problém. Ale som nikdy nepočul to, čo tam Ježiš a ďalšie veci, tam má 20 dva dôležitých veci, ktoré ste si vôbec zabudli pripomenúť a keď si to nepripomínate na taký zelený štvrtok, potom upalujete Jánov Husov. A 600 rokov za to nerobíte pokánie, takto ste vy dopadli, ste neofarizei. Nie všetci. Nepoviem, že to celá katolícka církev, ako teraz Boris Koroni, bolo výročie 600 rokov výročia Jana Husa, tak to pripojil. No, koho upálil ten Jan Hus? No, koho Jana Husa? No taká rimokatolická církev ho upálila, to treba jasne povedať. Z časti má aj pravdu ako evanílik, ale musím ho popraviť, že to boli jednotlivci, ktorí to na koncile zmanipulovali. Koncil rozkázali upáliť ako kacíra a ostatní sa na to nemo prizerali, na ten zločin. Pretože Jan Hus bol čestný muž, katolícky kňaz, rektor Karlovej univerzity, kde kázal betlémskej kapli možno 4000 poslucháčom, tak ako ja, na slobodnom vysielači niekoľko tisíc poslucháčom tiež podobne aj Savonarola mal v republikom 5000 poslucháčov, tak my kážeme tým pár tisícom, aspoň snáď ich oslovíme, ktorí majú bázeň Božiu a chcú si ctiť pravdu a pravého Krista a nechcú dopadnúť ako nejakí náboženskí fanatici, ktorí sú horšie na tom, ako neveriaci, neveriaci mnohokrát ešte zachovávajú akú takú ľudskú slušnosť, ale keď sa vyskytne neľudskosť v cirkevnom prostredí, agresívna, satanistická zloba, farizejská, tá ukryžuje Ježiša Krista, pravého Mesiáša. Toto si pripomíname na Veľkú noc najväčšia tragédia v dejinách. A to židovská viera čakala Mesiáša, stáročia sa na to chystali, že treba desatoro zachovávať a že čakajme Mesiáša. Keď on prišiel, tak ho vyštvali z nazareckej synagógy, lebo ich začal poučovať, prehobovať im vieru, začal im troška aj kritizovať, vyhodili ho z cerkvy. A on sa do tej cirkvi za tri roky vrátil v slávnostnom sprívode na kvetnú nedeľu, kde urobil pár zázrakov, vstúpil do Jeruzalemského chrámu, oslavovaný aj Židmi, aj pohanmi, že to je Mesiáš, prvý Mesiáš. Farizej boli znepokojení, dal si ho predvolať veľkňa Skajfáš a pýtal sa ho, už zajatého ako zločinca, si ty Mesiáš, syn živého Boha. Všetko tam stíchlo a čakali, čo povie. Pán Ježiš nemočal ako pred nejakým deviantom Herodesom, tam mlčal. Pred Pilátom sa zhovaral, pretože Pilát na poli bol aj dobro, dobro prajný, ale podľahol tým tlakom a zachoval sa potom ako chrapuň a krivý sudca. Kajfáš bol veľkňaz, strážil poklad viery židovský a mal povinnosť sa ho to opýtať, tak sa ho to opýtal. Pred Sanhedrinom, čiže zhromaždeným tým najväčších teológov, teda aj doby a hlav pravej židovskej cirkvi. Pán Ježiš povedal, tak ako si povedal, ja som No toto nemal povedať, pretože ja som v židovskej viere znamenalo meno židovského boha, ktorý sa zjavil Mojžišovi v kríku, tam sa predstavil, že Jahú som, ktorý som. A pravdepodobne to bol sám Ježiš Kristus. Či dával Božie prikázania na hore Mojžišovi, či to bol Boh syn alebo Boh otec, možno aj Boh otec, im to dal, možno Boh syn, ktorý sa vtedy volal Jahve, ale v tom kríku sa mu zjavil Jahve. A ten Jahve bol Ježišovi inkarnovaný. A on im to povedal, povedal im len pravdu. A ne, ne, nezdôrazňoval, že ja som Boh. Všetci sa mi musíte klanať a beda vám, keď sa mi nepokloníte. Ježiš bol aj normálny, dobrý človek, ale povedať mu im musel pravdu a toto vyhodnotil veľkňaz Kajfáš, že to je rúhanie, už nepotrebujeme ďalších svetkov, ale našli tam nejaké krivé a krivo ho doobviňovali a vydali ho rímskej moci, aby ho zmasakrovali. O tom je Veľká noc. Naše náboženstvo kresťanské je exkluzívne medzi všetkými ostatnými 20 tisíc náboženstvami. Pretože v jeho strede je pravý Mesiáš, ktorý prišiel Ježišovi Kristovi. To vám my, kresťania všetkých cerkví, sme povinní bez nejakého kriku, zjapania, nátlaku oznámiť. Ak toto nejaký kresťan pochybuje, tak ho vyťaha treba za uši a povedať mu, ty sa tu na kresťana nehraj, kazeš na meno. Dobre, pretože toto je podstatná vec, ktorej by sme mali byť verní, aj keby nás dali na škripec. Predstavte si, bol som v, v kníhku 500, občas zájdem, pozriem si knihy, ale už tak len pozerám očkami po tých knihách, čo nové vyjde. A už som si dal záväzok, ja už knihy ja už si knihy kupovať nebudem, ja ich tu mám tisíc, ja to nestíham už ani čítať a to som slobodný, bezdetný, trávim veľa času v tichu a fakt to nestíha človek ani listovať. A tak na čo to budem hromadiť? Už to aj predávam na Facebooku, mám spirituálny kapitál plus, takú poradňu, tak som tam odfotil jednu krabicu, nech sa páči, pozrite si ho je tam zo 10 kníh, a vraj Pálešová angeológia ide za 300 eur. Ja ho mám toľké roky, vyše 20 rokov, ja už ani nečítam, ak ho no, niekto chce, tak mu dám trocha lacnejšie, nech sa ozve. Ale predstavte si, bol som po Prade, pozerám tam nové knihy a niečo mi vnúklo, túto si zober. A ja ho nepotrebujem, na čo mi je tá kniha. Však ja mám toľko... Zober si ho, a nie, niečo vnútri mi dávalo, aby som tú knihu kúpil. Je to Boh a človek, Búh a človek hľadajíci smysl a je to rozhovor, ktorý bol zaznamenaný na magnetofónovom zázname medzi dvoma veľduchmi. Prvý je Viktor Emanuel Frankl, neviem, či ste to meno počuli, je to zakladateľ tretej viedenskej psychoanalytickej školy, kto je prvý zakladateľ? Myslím, že Freud, psychoanalýza. Jeho priateľ Jung, to je Hopková psychológia a tento tretí, Viktor Manuel Frankl, je logoterapia, zakladateľ. Predstavte si, som sa dopočul, že ho daroval celú túto svoju novú vedu psychiatrickú, psychoanalytickú pápežovi Pavlovi VI. Je to náuka hľadať zmysel aj v nezmyselných situáciách. A dostal tú milosť, túto školu založiť, viete kedy, spravil obrovskú kariéru v psychomedicíne, touto logoterapiou. 25 rokov viedol viedenskú neurologickú polikliniku, potom bol na Harvarde, v Amerike. A jeho knihy vraj sú preložené do 32 jazykov. Predstavte si. Rozhovor táto knižka útla za 7 eur s Pinkasom Lapidem. To vám je židovský teológ, filozof, No a rozprávajú sa, ak som sa do toho začítal, a sú tam tak hlboké veci, že ďaká ti, pane, že som to zopravil. Ďaká a je tam tento náš verš. Eloj, eloj, lema sabachtány. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Modlí sa Ježiš, zdanlivo zúfalo, zdanlivo vytýka Bohu, že prečo si ma opustil vlastne Otče, stratil som ochránku, som ponížený, som odpísaný, som porazený, končím život strašnej hambe medzi zločincami, ma ukrižovali, robia si tu zo mňa posmech, mojej svetej matke tu niekto by nadal napliv na ňu, odplil si nejaký farize, že nehanebnica. Na mňa tu na, našpinili, že som bohorúhač. A predstavte si, čo tu ten Pinka z Lápide, na to sú dobrí židia, židovskí rabíni, čo kresťania ťažko na to, my máme milosť kresťanskej katolíckej viery, teológie, oni to nemajú, oni Ježiša Židia nepovažujú za Mesiáša. Oni ho stále čakajú, ak sa dožijú toho falošného antikrista, ale tí dobroprajní judejskí rabíni čakajú možno toho istého Mesiáša, ktorého my čakáme druhýkrát, oni ho čakajú prvýkrát a dožijú sa ho a budú tiež oslávení, ak sú to ľudia dobrej vôle. A tento teolog Pinka z Lápide hovorí, počúvajte dobre, čo som nikde v katolíckom prostredí nečítal, ani to nevedia, Zíde sa vám to. Hebrejsky sa oproti tomu praví môj Bože, môj Bože, pro co si mne opustil? Nie prečo si ma opustil, ale prečo? Pre aký dôvod si ma opustil? Prečo toto, čo sa deje, som na kríži? Prečo si to vlastne dopustil? Ja to ako človek neviem. A pinka zlápidé hovorí. A rozdiel znamená dva světelné roky, pretože proč si mne opustil, má pôvod v pochybách o Bohu. Boha to spochybňuje, obrací sa to smerem do minulosti, na motivácii, zatímco tá sama otázka, jak je už tis, tři lety tradovaná v hebrejštine a jak Ježíš zcela iste viedel, se dívá do budoucnosti nespochybňuje Boha, ale klade otázku Bohu, ktorá smysl tohoto utrpení už bez pochyby predpokládá, ale človek by sa rád doviedel, proč je mu práve toto naložen, tenhle krí, kříž. Veľmi hlboké, veľmi múdre, mystické a predstavte si od nekresťana židovského teológa rozhovore s Viktorom Emanuelem Franklom. Doporučujem, ak sa niekto nech to zoženie prečíta, alebo aspoň nech rozmýšľa, čo som vám povedal, pretože každého z nás navštívi nejaké sklamanie. Zažijeme aj pekné veci, a to vám my, katolíci, pripomíname, je nás tu najviac, aj na svete, na planéte, 1,4 miliardy sme tuším najpočetnejšie kresťanské náboženstvo, neviem, či Mohamedánov je nejakých tiež podobne, toľko 1,5 miliardy, ale ešte máme ďalších miliardu nekatolíkov. My vám pripomíname, že na Zelený štvrtok bola prvá sveta omša a katolíci chodia na sveté omše. Predpokladám, že väčšina z vás, čo ma počúvate, aj väčšina obyvateľov Slovenska na tie omše nechodí. Chodí niekde 10, 15, sú aj také v oblasti, kde 25% obyvateľov príde do chrámu a tam sa príde, kňazi ich inštruujú veľmi dobre a veľmi správne. V prvom rade sa ideme do kostola poďakovať. Slovo Eucharistia znamená vzdávať vďaky. Dostali ste od Boha veľké dary a my sa tu ideme poďakovať do chrámu raz do týždňa napríklad na ten sviatok. A niekto povedal, však ja ďakujem, ja sa poďakujem Pánu Bohu. A to bola prvá časť môjho života, že som sa poďakoval aj modlitbe. No a druhá časť, som hm, prišiel na to, ja nemusím každý deň ďakovať Pánu Bohu za to, že mám ruky. Ja som pochopil, že in, vyššia forma vďačnosti je, keď tými rukami nerobím druhému zle, neudieram, nekradnem, nerobím z prostosti, nedotýkam sa špinavých hriešných vecí, ale robím dobro. Ja to robím z vďačnosti tomu, kto mi tie ruky daroval. Fantastické. Jedno aj druhé. A doplňa aj tretie, že keď si katolík, chod na svetu omšu, my máme predpis každú nedelu aj vo sviatok, nie každý deň, ale aspoň takto. To znamená nejakých 50-60 krát do roka, ísť do chrámu, a tam sa spoločne poďakujeme katolíci spolu s pánom Ježišom, ktorého veríme, že je prítomný v premenenom chlebe a víne, je tam reálne prítomný. A preto tam sme s veľkou úctou, preto tam pred bohostánkom pokľakneme, preto keď chce ísť niekto na to sveté príjmanie, na tú oblátku premenenú, tak sa má vyspovedať. A spovedať sa nemusí, keď nemá ťažký hriech. Ale ak máš ťažký hriech, opováž sa, urobi tento najväčší zo zločinov judášských, že ty pôjdeš na svete príjmanie s ťažkým hriechom v srdci. To nerob. Tak tam, e, ak prídeš do kostola, nech sa páči, ale na to sveté príjmanie radšej nechoď. To ti hovorím ako dobrý duchovný otec. Tak toto, takto inštruujú kniazy svojich veriacich. A je to zlé? Myslím, že zle by bolo o tom mlčať, zle by bolo nevyučovať, nevarovať, toto do mládežov a do veriacich nedávať, že by vlastne sme sa, no pekne, keď sa niekto pomodlia mimo kostola, poďakuje, no, ale však sme teda aj nejaké spoločenstvo, nejaká duchovná rodina, tak sa občas stretníme a spoločne to má silu, to má svoju krásu, preto máme tie nádherné baziliky, kostoli, v každej dedine niekde sú aj tri kostoly a je to malá dedina. Prečo? Lebo ľudia cítia, že to je spoločný dom. Máme tu kniaza, možno jednej cirkvi, druhej, spolupracujeme, pomáhame si, každá tá círke má niečo špecifické. Evanilici nám zase pripomínajú, že Ježíš je prítomný aj v Biblii. Či tam nie je? Je to ten istý Ježiš, tajomne prítomný. Preto to sveté písmo kniaz, keď ho prečíta, poboská. On si tam uctieva Krista. Mystici nám zase hovoria, že Ježiš je v srdci. A mal by byť. No a taký normálny ostatný Ježiš, aj keď sa dvaja, traja majú radi v úcte, to je Božie spoločenstvo, tak takto si my, veriaci, ctíme pána. Teraz špeciálne je Veľká noc. No tak niečo o tom sme snáď povedali podstatné. Dáme pauzu, prvú pieseň. Zatím chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá a já přestávám doufat a snad mám se za to i stydět. A tak obracím se kam si ke hvězdám a prosím o odpuštění a o sílu líp naslouchat a všechno jinak vidět. Sílu mi dej dívat se na strach a pláč, vědět, že svoboda je drahá a trestat je zač. A naději a víru, že umím být lepší, sílu mi dej. mira sílu Uvěřit, že pravda bude vítěz sílu mi jde. Že ponížení, povýšení budou sílu mi dej. Že od zrna oddělí se plevel sílu mi dej. Překročit řeku plnou špíny přílomine. A nemyslet jen na sebe a svou malost, sílu mi dej. dokázat odpustit svým nepřátelům, sílu mi dej. A neklesat ve víře a naději, sílu mi dej. Abych nesoudila, a když tak jenom sebe, sílu mi dej. aby svoboda a láska nade všemi byla, sílu mi dej. Aby pomsta nezaslepila mé oči, sílu mi dej. Abych snesla všechno, co mě ještě čeká, sílu mi dej. Abych unesla tíhu svobody, sílu mi dej. Krásne sa modlia, Bronto sa uží, aj touto piesňou, všimli ste si to, hodí sa nám do tohto sviatočného obdobia. A tajemstvo kresťanstva je aj radosť, cez Vianoce si to pripomíname, ale aj bolesť, jedno aj druhé. Pretože to je súčasť nášho života. Keby sme boli len jedno alebo len druhé, neboli by sme kompletní a šiblo by nám z tej nerovnováhy. Musíme sa naučiť pekne prijať aj jedno, aj druhé, naučiť sa ďakovať aj za tie dobrá, ktoré sme dostali. Všimnúť si to, niekto nám to daroval, ale učíme vás. To je tá najkrajšia spiritualita, ktorá vás naučí ďakovať aj za bolesť, aj za zranenie, aj za sklamanie a urobiť z toho takú tichú liturgiu. Lebo niekto myslí, že liturgia to len v kostole. Tam je to predpísané, zachovávame takú disciplínu, ale aj keď prídeme doma, už sme si robiť, čo chceme. A tú disciplínu sa treba naučiť a spracovávať. Treba aj tie bolesti a rany, ktoré nám život utrží, pretože vidíte, že ten svet je dosť no, v dezolátnom stave, kde tí citliví ľudia to majú teda ťažké, pretože budú zranení. Pozerám sa na túto krásnu fešandu, ktorá je na obrázok dnešnej relácie na putávku a boskáva tam rany Kristove. Je to najkrajšie dievča na celom svete, v celých dejinách. Pretože si ctí Kristove rany. Aj zajtra ak niekto pôjde na obrady Veľkého piatku, tak budeme boskávať Kristove rany na Kristovom kríži po pašiach a tam sa udeje niečo veľmi podstatné, keď to niekto robí ozaj zbožne, že sa pečatí s Kristom, s Bohom. Boh Otec pripomína raz, keď príde veľké prenasledovanie kresťanov, za chvíľu to príde. Bude veľmi dôležité mať pečať živého Boha. Tá sa nadobúda, keď takto poboskáme Kristové rany či na Veľký piatok, ak náhodou do kostola nepôjdeš, tak na ten kríž, ktorý nejaký nájdeš, alebo obrázok, poboskaj ho z úctou. Pretože Pán Ježiš zobral obrovské utrpenie za naše hriechy, aj za moje, aj za tvoje, aj za hriechy mnohých. Zobral to na svoje telo, pretrpel ten masakér, aby nás vykúpil a nereptal, neobviňoval, nevyhrážal sa, pokorne to prijal a pretrpel a svoj život obetoval a krvou vykrvácal v raj, keď krvácal na Golgote mimo hradie Jeruzalema. Boh to tak zariadil, že tam, kde bol Ježišov kríž a krvácal z neho a boli zmáčané ten krv sa slzami Panny Márie, jeho svetej matky, tak pod tým krížom vraj je Adamová lepka prvého človeka. Je tam pochovaný. Toto v Biblii nemáme, ale videla to charizmatická vizionárka, blahoslavená Anna Katarína Emerichová. To sú hlboké mystéria, čo sa tam udiali. A preto sme my takí veľmi úctiví, preto o tom rozímame, pretože si to ten Pán Ježiš zaslúži za to, čo nám daroval, lebo keby za nás nevykrvácal, nezomrel, neobetoval sa, tak nás diabolské síly roztrhajú a ľudstvo by skončilo vo vyvražďovaní vzájomnom. Ak sa nevyvražďujeme úplne, je to preto, že nás vykúpil, že planéta aj ľudstvo je zachránené a on sa druhýkrát vráti. A táto krásavica, a nemám na mysli teraz ženskú, ženskú nejakú bytosť, a môže to byť aj nejaká sestra Kristu, ktorá toto robí, mnohé máme také, ale je to symbol tej katolíckej spirituality, ktorá toto robí 2000 rokov. Teraz nemám na mysli tých neviestkárov, tie fifleny naondulované, farizejské, ktoré sa pochabia vo svojich úradoch s kresťanstvom. To, to je neviestka. Aj to nájdete. Ale toto je nevesta. To je svetá církev. Najkrásnejšia žena v dejinách. My máme panu Máriu, že to ona takto symbolicky je najkrajšia, duchovne, myslím, že má, je to tak. No môže sa zaradiť každá jedna sestra, každý jeden brat medzi túto krasavicu a môže on má takú krásnu dušu, ktorá toto robí. Pretože naše náboženstvo je jediné exkluzívne v tom medzi náboženstvami, že má v centre kultu ako jediné exkluzívne týrného mladého muža, ktorý je Božím synom a pravým mesiášom. To iné viery nemajú. A ak na túto exkluzivitu vy zabútate, vy lotri, inkluzivistický, ktorý to relativizujete s inými vierami a modlami, beda vám. Pretože toto my máme povinnosť svetu chrániť. Pretože toto je svetá viera, naša identita. A tieto, tieto šmejdy musia ísť z nás preč bezbožné zo mňa teda, no, z druhých to vyháňa, to každý nech si vybere nejakú tú spiritualitu, pretože máme nejakú inú pani, takú Mohamedánku, ktorá sa dozvedal, bo, dozvedala sa, však chodila do kostola, do tých mešít, však ich je vyše miliardy a ona sa tam do tých, do tých imámov dozvedela, že toto si kresťania vymysleli, a ona, keď im takýto obrazok ukážete, že pán Ježiš trpel na kríži, tak ona povie, nie, to bolo úplne inak, to vás dezinformovali. A to vôbec tak Ježiš, ne, Ježiš vôbec netrpel, on na kríži nebol. Je taká verzia, že tam za neho zomrel Judáš alebo nejaký Šimon Cyrenejský, ale pán Ježiš nie, to by Allah toto nedopustil s Ježišom to kresťania sú úplne pomílení. Toto, no toto tá pani Mohamedánova vyučuje svoje deti. A preto je škareda duchovne. Ja vám za príklad nedám, len ak strašujúci, keď oni majú v Koráne, že Allah, keby mal nejakého syna, to nie je ani dôstojné v 19. kapitole 34. 5. verš sú tam proti Svetej Trojici v reči, alebo oni ho nezabili, iba im sa tak zdalo, takéto verše v Koreáne. Prepáčte, Korán není Sveté písmo. Je to falošné náboženstvo. Ak vy si ctíte dobrého Boha, máte bezúročný systém, nejaký bankový, alebo nerobíte potraty, alebo sa teda bojujete za svojho proroka, a ochraňujete, no tak to sú krásne veci, No ale ja vám nemôžem povedať, že vaše náboženstvo vedie do neba. Prepačte, pretože týmto, takýmto spôsobom takáto nejaká fešanda vaša mohamedánska Ježiša uráža aj Boha Otca, pretože z tohto my si srandy nerobíme. Potom príde nejaká druhá pani, nejaká ateistka, ktorá to nespochybňuje. A ona povie, tak Ježiš to bol taký kazateľ, však sme sa to učili v škole a to jeho umočenie, tak ako mnoho, do, mnoho dobrých ľudí je vo vezení, umúčených, zabitých, e, no tak aj pána Ježiša, teda vášho, teda toho Ježiša vám ukrižovali, no tak vidíte, že koľko je tu nespravodlivosti na tom svete, ale ja v tom hlbší zmysel vôbec nevidím, pretože ja Boha neverím. Mne sa to zdá také, no je to trápne, hrozné, ale zmysel to nemá. No vám by sa zišla, pani ateistka, nejaká logoterapia s kresťanským nejakým kaučom, aby vás troška zasvetil, že ono to má všetko aj hlbší zmysel. Toto je len taký veľmi povrchný, ateistický postoj, preto ani vás ja neobdivujem, hoci ste možno dobre upravená otitulovaná, možno aj bohatá, ste veľmi biedná a nie pekná. No? Aby som vás neurazil, pani ateistka. Potom príde tretia, nejaká reformovaná anglikánka, ktorá tvrdí, no, no Ježiš takto zmrel, ale my to už nebudeme riešiť, to Boh vyriešil, my sa poďme všetci len radovať, poďme sa radovať a oslavovať ten život, pretože život je krásny, úžasný, No prosím vás, pani Anglikanka, vy si aj ctíte Kristo? Nie, nie, ja si až tak nectím, to, to netreba. To my také, také negatívnu energiu my nebudeme do kostolov e, našich kresťanských vnášať, ako tí pomílení katolíci. No takýchto máme kresťanov. Oni sa chcú len baviť, zabávať, chichotať. A keď im povieme, áno, Ježiš zomrel za naše hriechy, okrozmil naše hriechy a my sa už môžeme všetci radovať, radovať, poďme sa tešiť, no ale kopu kresťanov je doráňaných, dobitých a tie rany je dobre si ich všímať, dotýkať sa tých rán, pomáhať tým druhým, a to až tak netreba, to nehajme tým hlúpým katolíkom a nejakým... E, no tak, ale vy ste takisto, ale veľmi pochabá a duchovne ste veľmi škaredá. Toto nehovorím o nejakej osobe ako, ako žene a jej tele, to hovorím o spiritualita. Preto vám tu odporúčam Svetú Církev katolícku. To je tá najkrásnejšia špiritualita. Tam sú tie najkrásnejšie dievčatá. Aj vonku, ale aj vnútri. A tá vnútorná krása sa volá Božia milosť. To je ešte tisíckrát kvalitnejšia krása ako tá vonkajšia. Toto ja vám dávam do ctenej pozornosti. Pretože toto nás privedie k úcte k Bohu. Ak by sme si my neúctievali Kristove rany, nedotýkali sa ich, nevážili, alebo svoje rany, ktoré nám život uštedrí, nespájali s ranami Ježiša Krista, tak by sme boli neveriaci. Ježiš definuje neveriacich, že to sú tí, ktorí sa nedotýkali mojich rán, bratoch a sestrách, ktorí sú tu poranení. Oni sa na to vykašľali aj vo svojom učení, a e, že nie ten, čo chodil len do kostola, čítal Bibliu, čo sa modlil, ale hladný som bol, smedný som bol, pocestný som bol, poranený som bol, faloš, krivdili mi a uväznili ma, do basy ma dali za to, že som nespáchal ten trest. A ty si ho tam navštívil, ty si mu pomohol, ty si mu dal nocľah, ty si mu dal prácu, peniaze, pomoc niekomu, kto je prenasledovaný za pravdu a spravodlivosť. Ty si sa dotýkal Kristových rán. Toto je pravá viera. Veľmi vážne veci vám spomínam, asi najvážnejšie. Dáme si troška pauzu a dáme niečo z knihy pravdy. Balzám, který tak naléhavě potřebujete, abyste uklidnili své duše. Poselství Boha Otce ze dne 26. února 2012 ve 21 hodin 45 minut. Má dcero, mým dětem, povolaným otevřeně hlásat mé svaté slovo, aby připravili zemi na příchod mého milovaného syna, Ježíše Krista, musím říct toto. Vy, mé děti, které znáte mě, svého milovaného otce, musíte bojovat proti pokušením, která se před vás kladou každou minutu vašeho dne. Dne 10. května 2011 jste byli mimořádným požehnáním mého syna světu, naplněni duchem svatým. Musíte si uvědomit odpovědnost, které nyní čelíte. Protože se sjednocujete jako jedna armáda, která bude tvořit počátek mé armády, zbytku na zemi, budete napadáni ze všech stran – vaše víra a věrnost ke mne, svému milovanému Otci a mému drahému Synu Ježíši Kristu, bude testována až za mez vaší odolnosti. Vy, následováním mého syna, budete muset nést tíhu jeho kříže a to nebude snadné. Budete naplněni pochybnostmi, vnitřním utrpením a vystaveni zkouškám a občas budete chtít všeho zanechat. Mnoho lidí, kterým důvěřujete, se může pokusit vás odradit – Řeknou vám, že si věci vymýšlíte, že trpíte halucinacemi a pak se vám budou posmívat, zesměšňovat a odmítat vás. Možná, že dokonce zjistíte, že podlehnete lžím a klamu, které budou vymyšleny s cílem vás přesvědčit, abyste tato poselství odmítli. Bude to vyžadovat obrovskou víru a odvahu pozvednout váš kříž a následovat mého syna a pomoci mu připravit lidstvo na jeho slavný návrat na zem. Budou vám podrážet nohy a nastraží léčky. Nepadněte nikdy do pasti, abyste, budete-li vyzváni, odsoudili lidi za to, že nepřijímají tato poselství. Nikdy nebojujte s jinými, když bráníte moji svatou vůli. Milujte se navzájem. Ukažte trpělivost k těm, kteří vás nejen zesměšňují a nalézají chyby v těchto poselstvích, ale i zahrnují pohrdáním jako s člověkem. Zůstaňte sticha Buďte trpěliví. Ukažte lásku těm, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu. Nesuďte nikdy v mém jménu, neboť k tomu nemáte oprávnění. Nikdy jiného nepomlouvejte v mém jménu. Když to učiníte, porušíte má přikázání. Modlete se za ty, kteří vás zraňují, i když je to v mém jménu. Děti, potřebuji vás, abyste se spojili jako jeden. Odhoďte stranou vaše odlišnosti. Ubohé duše, které potřebují vaši pozornost, nejsou ty, které jsou již obráceny, ale ty, které mě vůbec neznají. Modlete se nyní za všechny mé děti, které o mně nic nevědí. Modlete se také za ty, kteří o mně vědí, ale odmítají uznat mě, svého stvořitele, svého drahého otce, který je něžně miluje. Přeji si sjednotit všechny své děti – Vybízím vás naléhavě, abyste odhodili všechen váš strach, hněv a netrpělivost, kterými jste se obrnili a dovolili mi, abych vás vzal na cestu do ráje. Tato cesta bude plná útrap, ale láska a pokoj, jejž najdete na konci, bude balzámem, který tak naléhavě potřebujete, abyste uklidnili vaše duše. Děti, klid je důležitý. Trpělivost je nutná. Vzájemná láska – včetně k těm, kteří vám ubližují nebo vás urážejí, je nezbytná, abyste vstoupili do panství mého milovaného syna v novém nebi a na nové zemi v ráji, který jsem vám slíbil už před tak dlouhým časem. Váš milovaný Otec, Bůh nejvyšší. Tak vďaka Lucko za poučenie. Dnes som si vám po rokoch koľko je tomu, vyše 10 rokov, spomenul na Joška Polešenského. 59-ročný odišiel do väčšnosti a bol to moderátor, redaktor Radia Lumen, Peter Kršiak, Boris Koroni ho poznajú, lebo boli to kolegovia. A tohto Joška som ja videl v slobodnom vysielači, ako nemal kde bývať. Ja hovorím mu, poď Jozef, keď nemáš kde bývať, ja bývam na Charite v centre mesta Banskej Bystrice a tam je nejaká postel, tak tam nejaké, nejaké 2-3 týždne môžeš kľudne byť. No ale on tam bol mu varí 2 mesiace a nechcel odísť. A ja som vám zistil, že on má byt na sídlisku na Sásovej a je pohadaný so ženou a on tam nechce ísť a hovorím, ale Jozef chod tam a on tak mal také, také vzdychanie, ktoré sa prejavovalo, že každý deň niekoľkokrát povedal bode, bode, bode, bode. Ako z taká zdrobnenina, taká decka toho, bože môj, bože môj, prečo si mnohé dopustila. Tak tam opakoval bode, bode, zase mi prišla exekúcia. A bode, bode, zase mi prišla druhá exekúcia, a ja mu hovorím, a to čo, prečo ti to prišlo? Ja som ho posielal nejako 10 20 krát za ten čas som ho posielal, ty sa choď prihlásiť Jozef na úrad práce, musíš ťa tam evidovať. A on tak povedal, že áno, áno a nešiel. A keď mu prišli tie exekúcie, tak ma potom mi docvaklo Jozef, počúvaj, ty tu máš 3000 eur exekúcie, máš toho obrovské problémy, vieš prečo to máš? Lebo ty si na úrade práce nie je registrovaný už niekoľko, ja neviem, či to je mesiace, či koľ viac, a tebe prichádzajú, ty neplatíš zdravotné poistenie, keď prepúšťajú vás po práce, predpokladám, že on 20-30 rokov E, niekde odslúžil aj v tom rádiu Lumen a asi mu nepovedali pri prepustení, že musíte sa pán Polešanský prihlásiť na úrad práce a úrad práce bude za vás platiť zdravotné poistenie. To je teraz asi 100, vyše 100 eur každý mesiac. Ale mal takýchto vecí viac zanedbaných a keď mi tam prišiel a ja som ho počúval, to bode bode sme takto riešili a tak som to potom, som už mu to nenatláčal, ale som mu to vysvetlil a dotkol som sa tejto jeho rany, jednej z jeho rany a poď, ideme ti, ideme sa prihlásiť na úrad práce, aby sa ti tam nenabiehali nové dlžoby. A takýchto oblastí mal možno 10 zanedbaných, až ma Boris napomenul, čoho ty karháš, však on má psychické problémy, tento Jozef to mi aj tak prezradil ako troška spoveď, že má problém s manželkou a tá ho opustila a jeho to psychicky položilo a tak som si na ňo spomenul a dal som niečo na Telegram, som našiel jeho blogy na SME a dal som to na Telegram a chcete si to prečítajte pod slobodný vysielač čet ako rozmýšľal bol to intelektuál a tak sme nejaký čas prežili spolu a odišiel a to je taká, aj v rádiu by sme sa mali raz do roka stretnúť a spomenúť si na týchto, ktorí už odišli do väčšnosti. Spomenúť si na nich, pomodliť sa za nich, pretože aj to je skutok milosrdenstva, pretože tie ich duše existujú. Ak máme niečo s nimi nedoriešené, tak eh, poprosiť Krista o odpustenie, keď máme nedoriešené s niekým, kto je tu na zemi a sme sa nejako poranili vzájomnou komunikáciou alebo nejakým eh, urážkou alebo nejakým nevhodným gestom alebo činom, tie najstrašnejšie hriechy robia ľudia, viete kedy? Nie, že niečo urobia, ale že niečo neurobia. Vy dáte vyšetriť trestnú činnosť na policiu s nádejou, že sú tam oni dobre platení za to, uniformovaní, všetko majú, aby to vyšetrili. Oni to hodia do koša a príde vám trestný čin sa nestal. Toto normálneho, spravodlivého, dobrého človeka strašne poraní. A čím je tá krivda väčšia, tým sú to hlbokejšie rany. Neviete, o čom hovorím? Ak ste malé rozmaznané deti, tu je krivda na krivdu v každej oblasti, či medicíne, či v práve, prokuratúre, církvi, štátnej správe, v rodinách. Sme doráňaní. Máme jednoduchý, krásny príklad pána Ježiša, aby sme sa milovali navzájom. Povedal nám a poprosil nám, toto je moje prikázanie. Na tomto nech vám najviac záleží. My sme dopadli tak, že máme tu na vybudovaných tisíce kostolov, denne sa tu slúži vari 3000 omší, my tu drvíme rúžencov desiatky tisíc, chodíme na púte prednášky, tisíce kníh, kade čoho máme, sledujeme, snoríme a dopadli sme tak, že máme všetko a nemáme sa radi. Ignorujeme sa. Jeden druhému mali spoločnú postel a nedvihnú si telefón hádajú sa o majetky, vydierajú jeden druhého, bývalí manželia cez deti. Hrôza. Nevedia si odpustiť, nemajú to doriešené. Tak čo robiť s tým, keď sa na niekoho hnevám, ublížil mi? Jedného desi z Prievidze, takého sme hravali basketbalom, bol pán trenér v inom týme a som ho tak stretol po rokoch, aj do kostola začal chodiť a sa ho pýtam, ako žijete, čo robíte? A Rozviedli sme sa so ženou, však to je hrozné, ako sa tá žena ku mne správa. A prečo? Čo sa stalo? Ale bol som neverný. No, tak sme doma však. Žena bola na ňo zlá a on bol predtým zlý. On ho poranil a ona mu to teraz s pomstou násobne vráti. To neznamená, že keď nám niekto ublíži, že sme už svetí, sme úplne čistí. Aj my máme svoj podiel na hriechu, aj my sme nejaké hriechy možno urobili a preto aj trpíme a preto si treba chybu aj priznať, uznať a niečo aj otrpeť. A keď sa tak modlíme, Kriste, zmiluj sa, tak modlíme sa niekedy sami za seba. Ak sme katolíci, choďme pekne pred kniaza, keď sme sa nebali, nehambili zhrešiť, tak sa nehambíme ani ísť na spoveď. Kňaz o tom kázať nebude, je viazaný spovedným tajemstvom, dá nám rozhrešenie, ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca, Syna i Ducha Svetého. Ty povieš amen a tam sa stane nejaký zázrak. Máš obrovské dlžoby voči Bohu, obrovské hriechy, a nie ten kniaz ti odpustí, ale Kristus. Cez toho kniaza ti odpúšťa, pretože on povedal, komu odpustíte, jeho hriechy budú odpustené. Tam sa hriechy odpúšťajú. A všimnite si tá veľmi zlá církev, však chamtivá, lakomá, si nepýta za to ani jeden cent. Dostaneš to zadarmo. Ešte na to církev aj nadávaš. A potom to nekončí, potom ideš na svetu Omšu, tam sa zúčastníš Eucharistie a dostaneš to najcennejšiu vec na svete. Keby si tá církev zapýtala za to e, kilo zlata, za jedno sveté príjmanie, tak by urazila Ježiša, lebo je to neporovnateľná hodnota dávať ti sveté príjmanie Ježiša Krista v Eucharistii zadarmo a matka církev, tá najkrásnejšia žena, ťa pekne prosí, nech sa páči, máš sviatosti zdarma, choď aj na sveté príjmanie, posvedcám seba, svoje telo, svoj chrám, svoje vzťahy, ale ťa prosíme, necho tam s ťažkým hriechom, pekne rob pokánie a posvedcuj sa, to je zmysel nášho života. Ak sme narobili chyby, hriechy, to robíme všetci. Snažme sa preto pochopiť, jeden druhého, neodsudzujme sa. No a putujeme všetci do neba, Herko Pološenský tam už je, my tam prídeme za chvíľu, sa tam stretneme. Dáme pauzu, dáme pesničku. Evangelisová hymna v takom inom podaní, ďakujem aj za túto krásnu melódiu ako z neba. Pekne ďakujem tento týždeň, veľká vďaka pánu Igorovi, to je môj veľký sponzor, pánu Tomášovi, Zuzane, Miroslavovi, Martinovi za tie dve eurá a jedného pána Farárovi, radšej jeho meno neprezradím, lebo som medzi prenasledovanými kresťanmi, nechcem, aby bol pre mňa prenasledovaný, tak predstavte si, boli sme desi na cestách, zobral nejaké veci tam, pre Charitu, potom sme boli v jednom Tesku, tam zobral vari 6 vriec, potravinová banka, v Tesku, keď sa nepredá chlieb, pečivo, koláče, jahody po nejakom jednom dni, tak to vyradzujú a nevyhadzujú to, ale dávajú to takýmto pánom farárom, čo sa starajú o chudobnejších, tak on to bol zobrať. No a on mi aj, aj dal niečo z toho a aj mi 20 litrový bandasku s benzínom daroval. Jo, ďakujem, pán Ferrár. Pán Boh zaplať. Viac info, ak nehodo chcete tohto božieho služobníka podporiť, budem vám vďačný, lebo ma v takomto, toto, čo chcem robiť, a ja chcem to robiť slobodne, ono by ma aj zamestnali niekde, ale 90 e, z toho, čo vám to rozprávam, napríklad kriticky rozprávam, alebo pri mne, alebo nejako hlbšie, to ľudia nechcú počuť, no a my musíme byť mimo systém, aj celý slobodný vysielač, aj mnoho alternatívnych zdrojov. Robíme to na kolene svoj pomocne a všeliako si vypomáhame aj za pomoci vás, niekedy keď som nemal vašu podporu, tak som chodila na nejaké brigády. A teraz, keď ma podporujete, tak veľká vďaka je umenie žiť. .eu je účet. Ak náhodou chcete, pošlite mi niečo, budem vám vďačný. Aj sa za vás pomodlím, ako za dobrodincov, aj keď podporujete nejaké iné relácie alebo iný iné médiá, ktoré sú nezávislé a hája pravdu a spravodlivosť, tak hájite Krista. Pán Boh vám to nezabudne, vy sa dotýkate strašnej rany, že novinári, ktorí chcú vo svojich úradoch, vo svojich funkciách, tam tých veľkých korporátnych médiá mainstreamových, oni by aj chceli vysielať to, čo my vysielame, ale im to nejaký šéf nedovolí pretože jeho šéf ho zastrašuje a ten majiteľ nemá záujem šíriť pravdu. On má záujem šíriť nejakú ideológiu. Celý svet je moci zlého. A v tých médiách sa to prejavuje to hrvoza, keď ľudia, hoci majú právo na informácie, nie sú informovaní o tom, čo sú podstatné veci v katolíckej cirkvi že sú tam aj nejaké problémy. Oni to nechcú počuť ako farizeji. Alebo tam vyhodia Lojska Čobeja, urobili im tam 220 humoristických relácií, slušný humor kresťanský, na rádiu Lumen a príde niekto, zavolá tam dosť, Lojzo Čobej, musí ísť preč, skončíme. Viete, ako ho to poranilo? Lojska Čobeja už vo väčšnosti chodil nám do nemocnice sveté príjmanie rozdávať ako dôchodca na orgáne hral nezištene to robil. Sveté príjmanie chorým, pozbudzovať ich chodil. A ešte robil aj nejaké hry, aj kolotoč, humorný pre Radio Lumena, bol vyhodený. Poraní to človeka. Alebo niekomu slušne chcete raz do roka zavolať a on vám zloží telefón a vraj kresťan. Alebo vraj nejaká mystička pre Boha. A čom bola tá mystika? Tak my sme s Bohom ešte nezačali, keď sa takto správame ku sebe, keď sa takto poraníme, nevieme povedať ani prepáč po rokoch, ignorujeme niekoho a chceme sa pomstiť, že mu nedvihneme ani telefón. A je to niekedy otec tvojich detí, ktorý ti kopu dobra urobil a ty sa nevieš k nemu slušne ani správať, sa nehambíš. Kresťanka, Krhám vás. A viete prečo? Lebo vás milujem. Pretože tí, ktorí vás nekarhajú, ktorí sa vám usmývajú do očí a vy sa takto správate a sa nemilujete, vy sa urážate, vy sa jeden druhému chcete pomstiť a hráte nejaké kostolné divadlá pritom, ako neveriaci. Hamba nám. Božie tresty na nás prídu za tieto naše pretvárky túto no našu nelásku, našu šialenú píku pekla, ktoré sa pekla dotýka. Alebo mi jeden z mojich hostí hovorí, žena ma po 35 rokoch odišla s deťmi, on sa teší s núčatkami a so mňa sa rehocu, a on sám v celom dome a chodí sa modliť a trpí. Ako toto môže jedna kresťanka robiť? Príde na ňu na návštevu nejaký jeho kamarát, totiž žena odišla aj s deťmi a vnúčat, no odišli. To ozaj toto robia tie kresťanky, toto? No, ja neviem, či je to kresťanské toto, však veľmi divné. A sto iných vecí toto poraní človeka, keď je citlivý, dobrý, spravodlivý, strašne ho to bolí. Ja som bol medzi kňazmi, prišlo na mňa nejaké údanie, to bolo nepríjemné, ale to má niekto vyšetriť a oni to nevyšetria. Oni sa vám rehocú do očí, neprávoplatne vás prepustia zo zamestnania. Roky to nikto nerieši. Sama rehocu do ksichtu, keď chcete prácu, keď chcete pomoc, keď chcete návrat, keď nie do tejto... Oni sa rehocu a chodia z omše na omše. Príšerným spôsobom mi to dobodalo kňažské srdce. Prebodlo mi to dýkov spredu aj zozadu. A keď som z Banskej Bystrice odchádzal, viete, čo som tam povedal riaditeľovi Charity? Prosím ťa, pán rejiteľ, chod za excelenciou a povedz im, že keby ste mi vy sekerov zaťali do hlavy, mňa by to menej bolelo, ako toto, čo vy so mnou tu robíte, touto ignoráciou. Ja som jeden slušný človek, kňaz, ktorý tu robil 22 rokov pre firmu a vy nie ste schopní mu dať bývať jednu izbu, dávate ho so psychopatmi. Keď, ho, keď vás prosí, dajte mi náhradnú prácu, vy poviete, že nemáte, zaklamete mu a rehocete sa pri to. Keď požiadam, dajte mi právnika, celý môj prípad je neplatný, lebo ste mi nedali právnika. Tak, tak zaklamú, že ma mi dali, alebo že to nevyriešia a 13 rokov sa to... Ja som sa asi 5 rokov ľudia Boží chodil spovedať. Čo som nikdy predtým nerobil, že ja sa na niekoho hneval. Ja som sa musel spovedať z toho, že sa strašne na biskupa Banskej Bystrici, ale strašne hnevám. Ja by som mu chcel odpustiť, ale on nechce. To zatlka. On sa tvári, že vyžarujme dobrotu a robí vám strašné zlo. Kradne vám identitu. Nepomôže vám, čo je jeho svetá povinnosť tak to boli rany, ono to bolo vlastne, mok, bola to dýka v srdci, bolo to mokovanie toho srdca, čistilo sa tá moja nesvetosť, určite teraz s odstupom času už sa za to nehnevám, ani sa z toho spovedať nepotrebujem, len vám to hovorím ako príklad, že som človek. A že byť človekom znamená zažívať tu aj toto. Toto absolútne nečakáte v katolíckej cirkvi, že vám toto nejaký kolega, s ktorým sme boli v seminári, on bol rok vyššie, alebo biskup, ktorý vás má na starosti, že on sa bude takto ku vám chovať. Pán chovanec, kto si ho nazval jeden pán Fara, že to je ale nevychovanec. No ja som si myslel, že to je odchovanec pána kardinála, ale fakt sa chová ako nevychovanec a má 70 rokov za chvíľu a keď mu na tie listy som napísal, on mi tam napísal nové a nové urážky, osočenia, podúpania. Už ma to nebolelo, lebo už som si na to zvykol, ale prvé roky to bolelo. Mal som čo robiť, aby som sa nezbláznil. Chodil som sa z toho spovedať. Robil som za to nejaké náhradné pokánie, on zhodil vlastne na mňa nejaké strašné viny, ja neviem, či z celé diecezy, či zo seba osobne, či zo svojho rodu, možno z každého rožku trošku. A prečo, Bože, Bože, prečo si toto dopustil? Som sa tie roky modlila, možno som Bohu trocha aj vyčítal, ale potom mi prišla Božia milo, že tie rany sa nejako zahojili, Človek to pochopil, si som čítal hlboký mystický článok, že odpustiť znamená pochopiť, že to je tiež istý spôsob nasledovania Krista, pretože toto sa stalo Ježišovi, on tiež čakal od svojich vlastných, prišiel medzi nich a neprijali ho. Vlastní rabíni, tí najtitulovanejší v pravovernej židovskej viere, ho vyštvali ho zo synagógy. A čo vás učím, že čo je katolická mystika, nezabudnúť, nie, že to budem riešiť sám, alebo e, že budem nadávať a vysielať, on mi niekto mi robí zlo, ja mu budem robiť zlo, nie, to je skúška. Ja musím zostať pokorný, normálny, dobrý človek, slušný a musím mu robiť dobro. A robiť dobro znamená to pochopiť, prijať nehnevať sa, Tie rany si ja musím zahojiť s Božou pomocou. Trvá to niekedy pár rokov. Aj manželia sa takto rozídu, ktorí sa milovali a jeden druhého doráňajú, zhodia na seba nejakej tú svoju karmickú rodovú vinu jeden na druhého, blížia si, čo je s výnimkám, ak je niekto vo vzťahu, že je úplne nevinný. To sa občas stáva, že niekto svetý, ale niekedy fakt máme podiel, každý nejakú tú spolovinu. Takto si vyvražďujeme svoje ega, čo nám Pán Ježiš nedovolil. Pán Ježiš nám povedal, aby sme sa miloval, milovali, to znamená, napomínajte sa, keď má niekto ego, tak ho okresávajte, pomáhajte si maximálnou trpezlivosťou, pokorou, dobrotou, spoločnosťou, ale my sme to pochopili tak, že toho druhého, moju ex-partnerku alebo môjho ex-manžela, ja musím vytrestať a musím mu to ego zavraždiť a pritom sa ešte škodoradosne satanský rehocem a nechodím ani na spovede, takto sme mi dopadli a církev sveta, teda Boží služom, tá nie je tá sveta, to je tá nesveta časť církvy, tá sa na to nemo prizerá, a takýchto kriminálnikov aj rodinných alebo nejakých biskupských či akých ani nenapomenie, ani si ich nepredvolá. To som zistil, toto sa tu deje. A sme takto často pohoršením a nerobíme za svoje pohoršenia ani pokánie. A ja, keď som sa tu na vás rozčuloval, zjapal, sná, to bolo aj opodstatnené, ale robím to aj preto, asi mi to pán dopustil to možno aj na to, že mám teda túto reláciu robiť, skoro 12 rokov tak to robím, Vyučujem, vy ma radšite počúvať a ja vás mám o niečom poučiť. Čo by som na rádiu Lumen toto, keby som týchto 5 minút 7 chcel povedať, tak ma vyhodia nikdy viac, zamknú dvere a povedia, ten, eh, toho nikdy viac sa nepúšťajte. Tak to oni dopadli a hovorím úplnú realitu. A hovorím to s dobrotou v srdci a snažím sa každé slovo, aby bolo pravda. No tak aké kresťanstvo to my žijeme, keď človek musí ísť neraz medzi neveriacich a tí ho vypočujú tí mu pomôžu. Mimo cirkevní ľudia. Alebo neznámi ľudia, tí domáci, tam, kde som robil, tá moja rodina sa na vás vykašle. To, to takto. Takto si tu žijeme. Dáme si druhou kašku z knihy pravdy. Velikonoce jsou časem, kdy o mé smrti na kříži lze vhodně rozjímat. Poselství Ježíše ze dne 6. dubna 2012 ve 22 hodin 20 minut – má vroucně milovaná dcero, jak mě utěšuješ v mých časech zármutku, jak mi dáváš lásku a útěchu, po kterých tak toužím od duší. Ach, kdyby se všechny duše sjednotily a propojili svá srdce s mým, pak by boží svatá rodina byla zcela úplná. Jen tehdy, až budou zachráněny všechny duše, pak boží vůle mého otce bude vykonána. Velikonoce jsou časem, kdy o mé smrti na kříži lze náležitě rozjímat – a kdy mé zmrtvých vstání je plně uznáváno kvůli svobodě, kterou přináší lidstvu. Mé zmrtvých vstání znamená, že všichni, kdo mě milují a hlásají mé svaté slovo, mohou být také vzkříšeni z mrtvých. Všichni, kdo zemřeli ve stavu milosti a těší se přízni mého Otce, budou stejně tak vzkříšeni ve slávě v den, kdy přijdu soudit. Připojí se k těm, kdo jsou naživu nejen v těle, ale také v duchu pána a bude jim udělen věčný život. Mnoho lidí nechápe můj slib. Všichni jejich jména jsou obsažena v knize života, povstanou v těle, mysli a duši, svobodní od tělesného rozkladu a v plné jednotě se mnou. Všichni tito vyvolení budou žít podle boží vůle mého Otce. Za mého slavného panování na zemi budete žít v lásce, pokoji a harmonii tisíc let. Během prvního vzkříšení z mrtvých se připojíte ve slávě k těm duším, které jsou považovány za způsobilé vejít do mého nového ráje na zemi, včetně vaší milované rodiny a přátel. To je život, o který se musíte všichni snažit, ať ale nejsou žádné pochybnosti, neboť ubohé duše, které nemohou přijmout pravdu o mé existenci nebo pravdu mého slibu soudit živé i mrtvé, si budou trhat vlasy až budou čelit strašlivému osudu, který bude ležet před nimi, až jim bude odhalena pravda. Věřící musí být také opatrní. Mnoho z nich, kteří mě nemilují dost, nebo mě považují za samozřejmost, dělá chybu. Věří-li, že mé milosrdenství ignoruje hříchy, u nichž nejsou žádné výčitky svědomí. Mé milosrdenství je překypující a mými milostmi chci zahrnout každého hříšníka. Ale jsou tu ti, samolibí ve falešných předpokladech, že jejich znalost mého učení postačuje, aby byli zachráněni. Jsou lhostejní k mé lásce. Chybí jim laskavé srdce, mají málo pokory ve svých duších a myslí si, že některé hříchy nestojí za pokání. Takové myšlení je nebezpečné a slouží jen k tomu, že takové duše se ode mne ještě více vzdalují není ani jediný hřích, který by byl tak malý, že by mohl být nepovšimnut. Odpuštění může být dáno jen tehdy, když se kajete. Můžete se kát, jen když jste zbaveni píchy a jste pokorného srdce. Mé děti, radujte se během těchto velikonoc. Právě tak, jako má smrt na kříži, vám dala dar spásy, bylo to mé vzkříšení ze smrti, které vám poskytlo věčný život jenž byl už tak dlouho plánován mým věčným otcem. Je toho mnoho, na co se máte těšit, protože věčný život, jenž byl vám slíben, znamená právě to, věčný život v těle, mysli a duši. Je důležité, abyste se snažili o tento nový život a abyste si připravili své duše. Satan a jeho démoni vynaloží veškeré úsilí, aby vás přesvědčili, že věčný život v mém novém ráji neexistuje – že můj druhý příchod je lež. Kněží, příslušníci kléru, zbožní křesťané budou jejich prvním cílem. Modlete se, modlete se, modlete se k mému věčnému Otci, aby vás ochránil mou vzácnou krví, aby ani jeden z vás se neodklonil od pravdy. Váš milovaný Ježíš Kristus, vykupitel lidstva. No počuli ste, kto tieto posolstva, ten záverečná mená Božie, že kto je autorom týchto posolstiev. A no, to je také podobenstvo. To si niekto tak primyslel a myslel, to si nejaká Mary Kerberi tak dofarbila, vyčítala to z nejakých iných knižiek a ona si to uverejňovala pod svojim menom, aby bola slávna. No tak to je jedna možnosť. Ale druhá možnosť je, že ten Boh Otec, ten Pán Ježiš, že to jej nadiktovali. Je to 5 kníh, volá sa to kniha pravdy. Je to vysoko podozrivé, že to si Mary Kerbery nevymyslel. Ona sa sama priznala, ja som bola vlažná, nevyprofilovaná katolička, ktorá nechodila ani do kostola, keď sa mi zjavil Matka Spásy Ježiš, Boh Otec. Ja som na to, to ma veľmi prekvapilo, ja som len písala ako písar niekto, kto mi to diktuje. A ona tvrdí, že to diktovali tieto božie osoby. Preto vám to dávam do stenej pozornosti to skúmať a ďakujem slobodnému vysielaču ako jedinému médiu v Československu, že nie je proti tomu, aby sa tieto posolstva verejne šírili. A vám ďakujem, ktorí to počúvate, zamýšľate sa nad tým, možno to knihu pravdy študujete, máte ho aj na umenie žiť.eu. Tam sú nejaké nové články, dane som ráno tam dal, spomenul som si na Pražskú mystickú školu a Karla Weinfutera na Teologickej fakulte sme totiž nemali predmet mystika, mňa to obrovsky bavilo ako vnútorné náboženstvo, Aký je rozdiel medzi mystikou a mysticizmom? Začínal som u Karla Weinfurtera, študoval som jeho knihy, bol som nimi nadšený, pretože tvrdil, že Ježiš nie je iba v kostole, nie je iba v Biblii, nie je iba v nebi a pekných vzťahoch, ale má byť v našom srdci, na dne nášho srdca. To každý mystik je si vedomý, že vo mne, vo mojom vnútri nie je iba kopu nedokonalostí, nie je tam iba moje neraz neokresané ego, ale je tam život. Ten život je Boh. A keď si ja tam pozvem ako kresťan, že to moje ego, moje telo, môj život patrí tebe, Pane Ježišu, ty si môj pán, ty vo mne prebývaj ako vo svojom chráme, svojim svetým duchom, ja ťa chcem nasledovať. V tom momente, keď to urobí niekto, sa stáva mystikom. To je človek, ktorý nosí Boha vo svojom srdci, ktorý vie, že môj život mu nepatrí mne, ani nikomu to patrí, len Bohu. Ja mu slúžim a vnútorné náboženstvo znamená, že s ním žijem a všetko, čo robím, aj táto relácia sa predtým modlím, Pane, nech je všetko bohoslužba, čo robím. Keď robíš nejakú prácu čestne, si slušný, si láskavý, dobrotivý, prajný, ty si mystik, pretože ty uctievaš Boha každým jedným svojim slovom, každým jedným činom, ktorý robíš dobrý. Ak sa náhodou stane, že teda nie láskavo niečo poviem, tu zarevem na niekoho, beda vám, som zareval, až mi Pani Jevka z Michalovec povedala, vtedy som bol v Prešove 2019, prečo na nás reveš, však nám idú bubienky prasknúť. Prepáč, prepáč, mal som asi ťažké chvíle, mal som strašný hnev, možno aj svetý, možno aj nesvetý hnev, ak som zareval, beda vám, pretože to církev nerobí a mala by, pretože pán Ježiš sa aj rozhneval, ak teda nasledujeme Ježiša, toho pravého, tak by sme mali poprevrácať stoly nejakému pánovi Trumpovi alebo Netanyahuovi alebo na Európskej únii a urobiť tam taký škandál ako Ježiš z Montrielu, keď videl, že tam jeho dievča ide na pódium a nejakí fičúry namyslení ho tam povedali, vyzlečte, vyzlečte sa do naha a on sa na to pozeral, tak viete, čo Ježiš z Montrielu urobil? To si pozrite, ale nie je tu divadlo, nešťastné, bratislavské, ale ten film Ježiš z Montrealu, také, taká krásna scéna je tam, že ten chlapec, taký možno 25-30 ročný, tak ho to nahnevalo ako Ježiša, prevrátili so svetým hnevom tie stoly, kamery, až sa tam zabliskalo, vypolím im prúd a tam sa všetci rozutekali. Že vy takto zneúctujete moje dievča, ktoré ja mám rád. To je láska, to je pravý kresťan. To je Ježiš moderných čias. Nie toto, čo vy tu stvárate, toto ťuťuli, muťuli, Mohamedány už aj so satanistami, len aby ste v tých svojich úradoch zostali čo najdlhšie. My sa tu dozvedáme, že pápež, keď sa niekto chce dostať pápežovi, musí tam niekto dať 500 tisíc eur a má prednosť. Nie. To za Benedikta som to počul, že nejakých 10 tisíc, 20 tisíc eur a dostal sa na audienciu ale ešte si ho preveria, či to nie je nejaký škandalista, ako Madonna, alebo nejaký taký hollywoodský fičur nejaký. A tak ho príjmu, on tam zaplatil teraz 500 tisíc do Vatikánu a Leo ho príjma. No ale keď sa vy, vy si vôbec uvedomujete, že ako poraníte tých normálnych a, a mnohých chudobnejších katolíkov, ktorí také niečo nemajú za celý život, a vy to máte za jednu polhodinovú audienciu, vy sa nehambíte už v tom Vatikáne, však. No tak my sa za vás hambíme. Nás to poraní. A keď ideme do ticha, keď sa tam modlíme s tým Kristom trpiacím, tak si spomenieme, odprosujeme ho. Drahý Ježišu Kriste, odprosujeme ťa za hriechy obrovského pohoršenia našich predstavených aj vo Vatikáne, ktorí nerobia za svoje pohoršenia veľké, celosvetové, žiadne pokánie a usmievajú sa. Aby som tu nevyzeral ako ten, čo nenávidím a pápeža Leano, tak po pesničke vám prezradím aj niečo pozitívne. Ja sme v poslednej časti a ak chcete zavolajte alebo zamilujte, ako tu máme z Norska e-mail. Pýtam sa, keď to troška vyššie to dáme, prečítame. Zdravím, mám otázku, či by bolo možné pozvať do jednej z vašich relácií niektorého politika zo strany KDH. Všimol som si, že politici z tejto strany dlhodobo nechodia do relácií slobodného vysielača. Ale v prípade relácií so zameraním, ako je táto vaša, by možno urobili eh, výnimku. Nemám nejakého, ja počkať mám jednu spolužiačku prievidzi, pani profesorku, riaditeľku, tá tuším KDH pôsobí. Porozmýšľam, skúsim jej to navrhnúť. Či by neprišla, aj kandidovala, tuším, za predsedkyňu KDH Norika, ale neúspela. Tak nemáme ich moc radi, pretože zradili sú nejaký príliš modernistickí a tam koketujú s progresívnym Slovenskom. A to je pre nás rada. Sami zakladatelia KDH, Jan Čarnogurský a ďalší hovoria, že sme veľmi sklamaní, ako KDH nabehlo na takú líniu, takú, nie kresťanskú ktorá pána šéf KDH povie, že Ukrajina sú neviniatka, Rusi sú zlí, on nevidí hĺbšie súvislosti, však to je strašne povrchný človek pre Boha. A to je možno preto, že je mainstreamom odkojený a ignoruje nejaké slobodné médiá alternatívne, tak potom tak dopadajú, keď sa vyživujú v takej povrchnosti, pretože hlbšie sa zamýšľa to niekedy boli, ak sú to KDHci, tak ak máte nejakého zaujímavého, pošlite Pýtam sa aj preto, lebo na slobodnom vysielači je možné pokladať otázky priamo hostiom. a určite nie som jediný, kto by KDH rád poskytol spätnú väzbu k ich politickej činnosti. Skúsite prosím niekoho telo sloviť. Ďakujem Kamil. Či toto druhé je z Norska? Bohom naplnené a požehnané veľkonočné sviatky že vám želám z ďalekého Norska. Vytrvajte v tom, čo robíte. Ďakujem za vaše relácie. Ďakujem za tieto podnety. Porozmýšľam o nich. Dosť času, dosť času, čo ma prekvapuje, že sa nezapájate, že mlčíte, počúvate. Je vás možno niekoľko tisíc, niekto hovorí, že 5, niekto 7 a nejakých v týchto ešte reprízach, to je možno 4-5 tisíc. To je také obrovské publikum, až sa čudujem, že ma tu nehávate a nedvíhate, nevoláte, nevytýkate a nekritizujete, ako je to v mnohých iných reláciách. Čo, možno je to aj preto, že sa snažím byť spravodlivý. Ja nie som extrémista. Ja na tú církev a vedenie církvy aj na, na zjapem kritikou prorockou, ale aj ich pochválim. A to je tá vyváženosť, ktorá, ktorú mnoho ľudí nemá a obdivuje to, pretože toto nedochážu mnohí. Oni sú jednostranní, buď sú za Fica alebo za KDH a hádajú sa. A to vyvoláva škriepke napätia a ozýva sa strašne veľa ľudí. Ale ak je niekto snaží sa vyvážiť, že v smere je niečo dobré, aj negatívne, aj v KDH, nie je to všetko zlé, ale je tam aj, aj zlo, aj dobro. A snaží sa to pomenúvať, tak ľudia veľmi počúvajú, lebo toto oni potrebujú. Toto, takto oni nie sú vedení. Toto, toto poslucháčom chýba a ja dúfam, že vám to ponúkam v spirituálnej oblasti, že venujem sa 40 rokov vyše a že nesna, nie, nie som primitív a nie nejaký čierno-bielý infantil, že budem jedna jedno nadávať a a druhé glorifikovať. Tak čo robí pápež Lev? Som sa dopočul, zajtra je Veľký piatok, krížové cesty, pašie kostole budú. Zvykne to byť okolo 9. vraj v Koloseu. Nebolo to zvykom, že by pápež, ktorý bol už starý, niesol kríž. Lev sa rozhodol, že na krížovej ceste, ktorá je tak na úrovne, celosvetovej to robia, stovky televízií to preberajú, meditácie krásne sú, o Kristovom kríži, o nesení si kríža, že on osobne bude na všetkých 14 zastaveniach niesť kríž pred kamerami, aby povzbudil ľudí, pretože Ježiš to tvrdí v jednom maili, v jednom komunike so svetom, že Ježiš trpí stále. Do konca čias. Toto vám protestanti nikdy si zapamätajte, nikdy vám to takíto charizmatickí protestanti nepripomenú. Čo s výnimkou. Katolíci vám to pripomenú. A najmä katolíckí svetci ako Pater Pio, trpiaci kniaz, jediný stigmatizovaný kniaz dejina, ktorého 20 rokov tak ako mňa prenasleduje biskup v Panskej Bystrici 13 rokov, jeho oveľa viac osočoval priamo vo Vatikáne, zničil mu život, povesť kniažstvo, kapucínsky biskup spadovi Padovy Bortiňon. A vyzerá na fotkách ako svetec. Ničil Pátra Pia a nenávidel ho. A Pater Pio to tak mlčal, trpel, prijal. 5 listov z Vatikánu, z kongregácie na Pátra Pia, že mu zakazujú, nedovolujú, že to zle robí, hento si zle urobil, tamto si zle urobil, tam si porušil zakazujeme ti 5 listov z kongregácie z Vatikánu proti Pátrovi Piovi, ktorého len ničia. A viete, prečo to tam z Vatikánu poslali? Pretože nerozlišovali, neboli to svetí muži. Boli to tajtrlíci, kariéristi a tento Bortiňon chodil donašať a kidať na Pátra Pia a všetko robil preto, aby ho ničil. A keď sa nejakí dvaja, traja kniazy rozhodli, že chcú založiť modlitebné spoločenstvo Patra Pia, Burtiňon zariadil, že ich treba potrestať, exkomunikovať, ak s tým neprestanú. Počujete dobre? A keby len to, tie listy voči Pátrovi Piovi sú dodnes platné oficiálne, boli v observatóre Románov, tam bolo zakazované navštevovať Patrapia, pretože to je kacír, nespolahlivý exhibicionista, ktorý vraj mal milenky, 75-ročný páter bol obvinený z toho, že so ženami kopcoval. Toto je kydanie biskupa Bortiňona. Keby som vám to neprezradil, Radio Lumen vám to neprezradí do konca sveta. Oni to taja. Oni takýchto judášov. Milujú, pretože sú sami judášikovia. Však prečo iné to robia? Pretože keby to boli boží služebníci, keby si ctili Patra Pia, ktorý je vyhlásený od roku 2000 za svetého, a vôbec mu tie nejaké špinavosti neublížili, len mu to pomohlo a on trpel 50 rokov s tými stigmami s Ježišom Kristom, nestežoval sa, do krvi Kristovej to všetko ponáral Odprosoval Boha a ten tiež povedal, Ježiš trpí, do konca sveta bude trpeť. A ja vám tu ohlasujem nie vychechtaného Ježiša amerického, falošného. Ja vám tu oznamujem, že Kristus je trpiaci. A ja som jeho kniaz a ja mám jeho rany na sebe. A keď ich náhodou boskáte, tak neboskávajte mňa, prosím vás, ale poboskajte rany Ježiša Krista. Toto je pravý kniaz. Pretože má, ktorý vám, ktorý ste podobne doránení, snáď menšie, Pater Pio to bol extrém, taký v dobrom teda, extrémne trpiaci človek, toľké roky stigmatizovaný, zázraky robil. To my nerobíme bežní ľudia. A čo mal nádherné že nalieval všetci tí, ktorí na ňo myslia, ktorí ho čítajú, ktorí ho navštívili, boli balzamom pomazaní. Každý z nich bol doráňaný nejakým spôsobom. Ale keď sa stretli so zajstným kňazom, poznali ho tak, že to bol kňaz aj pokorný, aj zbožný, snáď troška inteligentný a svojim správaním, svojou rečou, tým, že trpel s Kristom, nalieval balzám do rán trpiacich ľudí. Hojil im rany. To je pravý kňaz, ktorý je sám poranený. Sú máme aj iný typ kňazov, ktorí takéto niečo, nejakú mystiku, nejaké utrpenie, oni to moc neuznávajú, oni si spravia tituly, majú funkcie, a tam hrajú nejaké kostolné divadlá, sú to takí dobrí manekíni, dobre vystupujú, dobre vyzerajú, kaďaké pupušské diplomatické rečičky, oni to vedia, kaďaké finesy, ťahy a spoznáte ich tak, že vás porania a ráňajú, kade chodia. A nie len to, oni si to vôbec ani neuvedomujú, Mnohokrát sú veriacimi na to vôbec nie ani upozorňovaní a oni to ani neľutujú, chodia na nejaké pokánička a takto aj pomrú. A niektorí z nich sa stanú démonmi. Preto, že ich nemilujeme. Pretože keby sme ich my milovali ako veriaci, ako podriadení, ako poranení, tak by sme im to dali najavo. My sme ich upozornili a keď sme nejaké kresťanské spoločenstvo, nebudeme sa len modlikať a zadúbenie čušať, ale jednoducho budeme konfrontovať nejakého jedinca medzi nami, že robíš pohoršenie. Robíš niečo, robíš nám hambu. Ty nás nereprezentuješ, máš ty tu nejaké sveté úrady a ty sa chováš nesveto. Ty nie si vyzretý, dospelý muž ty si zbal svoje veci a rob pokánie, kde si tam chod do, do, zo svojho trónu, kde si mimo. Toto my už nevieme. Takto sú neveriaci ani vychovávaní. Ja som tu snáď veľká výnimka, že vám to hovorím priamo a hovorím vám to vy, lajci. Máte moc a vy môžete odstaviť týchto lotrov z úradu. Ja ako jedinec som poslal na bari 14-15 inštitúcií za 13 rokov, vyše 50-60 listov ako slušný človek, že sú tu trestné činy, ktoré sa stali na biskupskom úrade aj vo mne, aj ďalší. Viete, ako to dopadlo? Nikto to nerieši. Je to hodené do koša. Nehali ma doráňaného, dokrvácaného, dotrapeného, dopľúvaného. Trpel som, už sa na tom zabávam. Hovorím vám to ako poučenie, keby tu bol jeden človek. Jeden policajt, ktorýmu som to nahlásil. Jeden prokurátor čestený a povedal by, tak ideme to prešetriť, či je to ozaj pravda, to, však to stresné činy. Nenašiel som ho. Keď som prosil, poďte prosím vás Bystrici Banskej, tam s Jožom Polešanským sme boli v jednej izbe, v centre Bystrice, to Leninovom parku, čak sa to teraz volá. A tak som potreboval, že poďte ideme navštíviť pána biskupa, ktorý tu prišiel, že robí nedobre. Vy nebudete nič robiť. Kolegovia, 22 rokov som tam medzi nimi slúžil. Poďte, ideme napomenúť excelenciu, ešte som ho tak bolo, že robí nejakú chybu. Oni sa začali triasť ako osiky a jeden predo mnou ušiel. 5 kňazov. 6. som už nehľadal. Poprosil som Nora Lichnera a jedného Peťa, tam býva pri Bystrici, oni chceli so mnou ísť, biskup nás neprijal. Takto sa chová k jednému kňazovi, ktorý trpí, ktorý je nespravodlý obvinený. Jeho povinnosť to bolo prešetriť. On sa vyhýbal a vedel prečo. Tak som sa modlil, čo mám robiť, tak bol tam pri biskupskom úrade prezidenta Kisku kancelár, vedľa prezidentská kancelár, ak som ho napísal. Pán kancelár Liška sa volal, poďte so mnou za biskupom, a budete svedok toho, ja tam pána biskupa napomenie medzi os, e, šiestimi očami, čo je moja povinnosť podľa Evanília, že tu a tu robí chybu. On povedal, no ale to mi musí prezident Kiska dovoliť. Dovolil mu to prezidentská kancelária, nahlasili sme sa, excelencia nám odkázala, že on nás nepríjme. Ani prezidentského kancelára, ani mňa. Tak som mu potom napísal, vážený súdruh biskup, toto, čo vy robíte, je už hamba. Tak som to dal riešiť tam, tam, tam, tam, tam. Išiel som za nejakými biskupmi, každý rok nejakého biskupa nájdem. A keby jeden biskup, teda biskup biskupa, ako brat brata napomenúť, som čakal, že teda majú kolegialito, že sa majú radi, ja som zistil, tých biskupy sa trasú a nechcú ísť. Niekto jeden mi vôbec neveril, čo mu rozprávam, že sa tu dejú neprávosti v mojom aj ďalších prípadoch. Nechcel mi veriť. Druhý to vypočul, povedal mi, novieš, no, tak eh, buď taký rotu Olodolindo, ktorý trpel, tak toho biskup ničil, vieš, že Pater Pio trpel, no tak aj ty treba. On bol 20 rokov, no tak ja som už 13 rokov, ale ma to prekvapuje, že vy Nemáte záujem o svojho brata, ktorý robí chybu. Tu si jeden biskup zmyslí, že čierna bude biela, on rozhodne a vy sa nevmiešujete do, svojho, do jeho rozhodnutia, pretože vám to nabulikal niekto vo Vatikáne. Tak tá jednota je veľmi dobrá. Vidím, že jednotu máte, veľmi dobrú, že nevstupujem do rozhodnutia druhého biskupa. Ale to sa predpokladá, že ten biskup je dobrý človek. Ale stáva sa, že biskup je zlý človek že vydá nejaké kriminálne rozhodnutie a neviem niekoho nájsť. A našiel som vám jeden právnik, ktorý po 40-ročnej praxi v Bratislave eh, právnickej oblasti si týkame, kamaráti sme, eh, tak mi navrhol a študuje ešte cirkevné právo na dôchodku, že si on dorobí atestácie, či čo, ak sa to volá, tak vie o mojom prípade, hovorím mu, Prosím ťa, tak ideme za to excelenciou, konfrontovať ho. Potrebujem právnika, nedali mi ho doteraz. Je ticho. Pustil do gať. Tu biskup na Slovensku je modla. A keď protestanti hovoria, že sme modlári, tak majú kúze pravdu. Toto, toto je modlárstvo. Vy sa klaniate niekomu, kto pri, urobil nejaké nevhodné, nespravodlivé kriminálne rozhodnutie a vy to nikto, to nikto nevyšetruje. To je taká úbohosť, taká rana. Keby mi bola žena neverná, tak mi ma to menej bolelo ako toto. Však sa tu jedná o kňažské veci pre Boha, o Krista, sviatosť kňažstva, o biskupský úrad. Však z toho sa prča nerobí. Však to musí fungovať. Keď všetko nefunguje, toto musí byť normálne, sveté. No nefunguje to. A církev sa nezosype, všetko ide ďalej. Tak som sa na toho Rotuola do Linda orientoval, čítam niečo o Patra Pia, Rozumiem tomu, svoje rany spájam s Kristovými ranami a robím to preto, a prečo vysielam a tak sa predvádzam, aby som vás zase vyučoval, tak to ma si vybrali, pretože toto vám normálni kňazi nepovedia. Oni trpia, jeden spolužiak mi hovorí, no bol som v jednej farnosti a otec kňaza ma osočil, že ja som spreneveril peniaze, keď sme opravovali kostol a mňa biskup za to preložil do inej farnosti a on má žalúdočné vredy z toho, lebo mu niekto... No tak vidíš, toto je bežná prax, že niekto niekoho udá a nevyšetruje sa to a kláňame sa tomu a trpíme. Má to zmysel? Však sú to kríže, každý nejaký manželstvo a kniažstve, každý niečo prežívame, či sme slobodní, či sme ženatí, či rozvedení, aj v rôznych cirkvách. No tak to riešime my s Kristom a keď máme z toho depresie alebo nejaké hrôzy, tak sa modlíme, keď nám nestretneme človeka alebo nejakú dobrú sestru, ktorá by nám, bol brata, ktorí by nám naliali balzam na naše rany a sme dobití, doráňaní, odkopnutí. Keď nás všetci odkopnú, tak Ježíš vás neodkopne, ani Pana Mária, jeho matka. Zajtra máme najväčší marianský sviatok. To ani katolíci nevedia, ale jedna sestrička Bernadeta Pančejová mi to povedala, a že to je najväčší marianský sviatok. A prečo? No lebo Ježíš, keď mu bolo najťažšie, keď ju zapoštoli zduchli, utekali zo strachu, aby také niečo oni sami nezažili. To je také ľudské pochopiteľné. Aj to je církev, ale taká menej kvalitná. A kvalitná církev zostala pod krížom v podobe svätého Apoštola Jána a tri Márie, Pana Mária, Mária Magdaléna, Mária Kleofášová to je Sveta Církev, tak to je nás niekedy pár. A sme s Kristom trpiacim. Tu ľudia o tom nechcú veľa, ale prepáčte, toto je podstata, to sú tí najlepší, to je prvá lika. <laughs> Ju Vatikáne, sa tam hráte, divadielko s týmito Netanyahovcami a Epsteinovcami, to vy, vy nie ste prvá liga. Môžete mať tituly, aké chcete, dajte si Svetý Otec aj trojkilovými E, trojkilometrovými písmenami si to napíšte pred svojim menom. Vy nie ste Svetý Otec. Svetý Otec je len Boh Otec. To máte v Ježišovom testamente. Keby ste vy boli Svetým Otcom, aby tu bol niekto medzi vami, tak poviete prvé, no ale toto O dajte malé. Žiadne veľké O. Ani na, pas, na kniaza, ani na biskupa, ani na pápeža, ani na žiadného otca. To sa nepatrí, to je hamba. Ak je niečo otcovské v nás, to je, ale svätý Otec je len jeden jediný. Podľa Ježišovho učenia. A robme za to pokáne. Keď ich napomeniete, vás vysmejú, ale vy si robíte vysmech z toho, kto vám hovorí pravdu. A pravda je Kristus. A vy si robíte posmech z Krista? Tak to nerobte, pretože to sa nepatrí. Pretože ráňate niekoho, kto vám hovorí pravdu a vy, hovorí, vy veríte nejakej leži, tisícročnej, ktorú ste si vymysleli. Tak s tým prestaňte. To je normálny učeník Kristov. Takto sa správa. Nebude urážať a nebudem nadávať, že všetci pápeži všetko zle urobili, keď, ale tu to robíme nejaké tie chyby, ktoré vám tu ja pripomínam a ja vám to hovorím a učím vás, keď kritizujem a pápežský úrad, že to robíme preto, pretože si ten, že máme vernosť pápežskému úradu. Svetopeterskej katedre. Pretože veríme, že Pán Ježiš poveril apoštola Petra, že nech teda stráži tých kresťanov, nech ich pozbudzuje, nech ich neráňa. A ty, Peter, obrá, keď modlil som sa za teba, že keď sa obrátiš, tak pozbudzuj svojich bratov, čiže nalievaj im oleja do ich rán. A keď sa stane, že nejaký kňaz, nejaký biskup, nejaký pápež vám nenalieva olej do rán, ale vás ráňa a vy krvácate a vás to bolí, to jeho správanie, tak ho napomente, nehovárajte ho, sa za ňo modlite, za ňo trpte a choďte ho napomenúť aj viacerí. Keby sme tak prišli, vyzývam vás, ak záleží vám na nejakom kniažstve, bratia kniazy, tak, sa mi, tak mi zavolajte a jeden z vás, nepoviem excelenci Banskej Bystrici, urobíme taký hokus pokus, či, či ste vy najtrlíci, alebo či sme ozaj bratia, či sme o nejaké kniazstvo, či my ozaj žijeme. Ja tam sám neurobím nič. Ja som ten najhorší, všetko robím zle. A čo som vysielal, každé slovo je zle. Keď mi toto excelencia napísala v nejakých listoch, ja som vedel, že všetko robím dobre a on ma nenávidí. Má obrovský problém a ja ho v takomto stave nechávam v tom úrade. Nenechávam, napomenul som aj do Vatikánu. Vedia, neriešia. Ani policia, prokuratúra, súdy, ani nuncius, ani Vatikán. To ma poranilo a potom som tak rozmýšľal, že to treba spracovať, odpustiť a humorom nejako na to ísť. Tak ja vás vyzývam, katolícky kňazi Slovenska, Československa, urobíte si výlet za pokánie, ochránite kňažský stav jedného svojho brata a ja vám poviem, že takýchto je nás asi 4, možno je nás aj 10. A dá sa urobiť, že pôjdeme konfrontovať excelencii do Banskej Bystrice. Nie pod môjim menom, ale niekto z vás sa tam nahlási, že ideme debatovať, tak sa tajomník opýta biskupa, že čo idete, čo chcete s pánom biskupom No tak ideme porozprávať o problémoch našej dieceze alebo prenasledovaných kresťanoch, že máme niečo. A budeme tam taká delegácia, traja, piati, desiatí, neviem, možno dvaja by bolo veľa. Ani právnika som nenašiel takého. Nech sa páči, pán právnik. aký právnik už nemusí byť ani cirkevný. A ja vám dám tri body. Pavel Pakoš bol prepustený zo zamestnania. Ukážete mi, prosím vás, on tvrdí, že nemá pravoplatnú zmluvu o prepustení zo zamestnania po 22 rokoch. On tvrdí druhý bod, že nedostal žiadného právnika cirkevného, čo je zakázané, ak by to bola pravda, tak celý jeho prípad je neplatný. On tvrdí, že nedokázali ste mu žiaden delik, ale že ste ho krivo obvinili a nevyšetrili. Tri body, možno by sa aj viac našlo, tri body. Ak by sa jeden z tých bodov pán právnik, alebo milí bratia kniazy, ukázal, že je pravda, čo tvrdím, že všetky tej sú pravda, preto som stále kňazom, tak by sa tá excelencia prepadla od hamby. Budeme si všímať a vy si to všimnete, ako sa on bude správať. A ak bude klamať, zatokať, ak bude arrogantný, zlý, čo by ma prekvapilo, keby bol dobrý, bude za to, tak to jednoducho eh, zverejníme a da, budeme viacerí a zverejníme to celej Bansko-Bistrickej diecezi a dáme to nonciatúre a dáme to do médií a budeme hambu. A viete, prečo tú hambu? Lebo je to skryté, je to 13 rokov a nerieši sa to, nič tým nepohne. Možno vy s tým pohnete. A ak nenájdem ani jedného právnika na Slovensku a v Čechách, ak nenájdem jedného kniaza, ktorý ma poznajú, sú ich stovky, možno ma aj počúvajú, a všetci pustíte do gatí. Ja na vás. Ja toto poviem potom ženám po veľkonočnom pondelku, že ja tie ženy nejaké nájdem a takú jednu, čeria poriadne vie nazjapať a tu naziape na všetkých. A budete mať ale muži poriadnu hambu, že tu není jedného chlapa v Slovenskej republike, ktorý dokáže sa pozrieť pravde do očí. Všetci ste tu deti. Joj, to som vám naložil. A to som ani neplánoval. A tuším, že už je koniec, 28. No čo vy na to? Tak sa tu kresťanstvo tu žijeme, alebo sa tu na kresťanov hráme? A keď nenájdem úplne nikoho, poviem, že vy ste všetci kresťankovia. Tu není jedného Kristovho učeníka na slovenskom území. Teda, ak vám záleží na nejakom kniažstve, dnes je sviatok tých kňazov. Sa sa chvíľu stretnú so svojim biskupom katedrále, obnovia si kniažské sľuby, ja som tam medzi nimi chodil a oni mi to zabla, zablokovali a tvrdia, a nutí ma excelencia, nielen v tých listoch mi klame, do očí mi dvihol prst a povedal, vy ste klamár a podvodník. Ozaj? A kde som klamár a podvodník? Kedy? To už nepovedal, ale ušiel za roh. A toto mi robí 12 rokov. Zaujíma vás to vôbec, biskupy, že máte takéhoto biskupa medzi sebou? Nástupcu apoštolov, ktorý slúži svetom však chodí na v tomto stave nehodné sveté príjmania a ide tam kázať, ako sa my ideme milovať a kňažský stav a Ježiš sem Ježiš. Tam zaujíma vás to vôbec? Toto, čo som povedal, je Aspoň si myslím, že to, že to kniažstvo zo mňa nevytlkol, veľmi sa snažil. Ani to zo mňa nevytlčie. Možno príde čas, keď budem už len mlčať ako Pater Pio. Končí 11 rokov vysielania tejto relácie. Ďakujem slobodnému vysielaču aj vám za počúvanie. Aj za zamyslenie, ak, ak náhodou sa niekto odváži, joj, teším sa na stretnutí. S pánom Bohom. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.